Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համաձայնագիր է ստորագրել։ Մինչև 2027 թվականը բնական գազի ներմուծման ծավալները կրկնապատկելու մասին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Twitter-ում գրառում է արել. Եվրամիությունն անցել է էներգիայի ավելի հուսալի մատակարարների։ Այսօր ես Ադրբեջանում եմ նոր համաձայնություն ստորագրելու համար։ Մեր նպատակն է մի քանի տարում կրկնապատկել Ադրբեջանից Եվրամիությանը մատակարարվող գազի ծավալները։ Ադրբեջանը լինելու է կարևոր գործընկեր մեր մատակարարումների անվտանգության տեսանկյունից եւ կլիմայական չեզոքության մեր ճանապարհին։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյաների գնահատմամբ Ռուսաստանն էներգետիկ մատակարարումներն օգտագործում է որպես զենք։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված կառույցը մտադիր է նվազեցնել Ռուսաստանից իր էներգետիկ կախվածությունը։ Մոսկվան հերքում է, որ գազը որպես զենք է օգտագործում Եվրամիության դեմ, սակայն ռուսական մատակարարումները վերջին շաբաթների ընթացքում նվազել են ավելի քան 60%-ով։ Ադրբեջանը ունի գազի այնքան ապաշար, որ կարողանա այլընտրանք դառնալ Եվրոպայի համար, փաստում են փորձագետները, արձանագրելով նաև, որ այդպիսով Ադրբեջանը անհաջող հայլ է անում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյան հակասում է Պուտինի եւ Ալիևի միջև ստորագրված այս տարվա փետրվարին ստորագրված հայտնի դաշնագրային հռչակագրի 25-րդ կետին, որտեղ նշված է, որ իրենց գործունեությունը չպետք է հակասի այլ պետությունների շահերին, այսինքն տնտեսական գործունեության մասին է խոսքը։ Եվ դրանից հետո, երբ Ալիևը հանդիպում ունեցավ ռուսական մի շարք լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ, այդ հարցը կրկին հնչեցվեց, թե արդյոք իրենք կգնան գազային նոր գործարքների եվրոպական միության հետ, եւ նա շատ զգուշավոր էր խոսում, նշելով, որ այդ ամենը բացառապես պետք է արվի ռուսական կողմի հետ համաձայնությամբ։ Թեև հանձնաժողովի հետ համաձայնության գալով որքանով է Բաքուն հաշվի նստել Մոսկվայի ցանկությունների հետ, փորձագետը դժվարանում է պատասխանել, փոխարենը մեկ բան հստակ է։ Անկախ կապույտ վառելիքի քանակից Ադրբեջանը փորձում է դառնալ տրանզիտային ճանապարհ հնարավոր մատակարար երկրների եւ Եվրոպայի միջև։ Ադրբեջանագետ Տարուն Հովանիսյանի խոսքով այդպիսով Ադրբեջանը միանում է Եվրոպայի քարոշչական պայքարին, ցույց տալով, որ ռուսական գազին այլընտրանք կա։ Եվրամիության համար կարևոր քայլ է շուրջ 8 միլիարդից մինչև 20 միլիարդ խորանարդ մետրի հասցնելը գազի մատակարարումը տարեկան Ադրբեջանի կողմից, բայց դա առավելագույն քանակությունն է, որ այս պահին տեսականորեն կարող է ստանալ Եվրամիությունը Ադրբեջանից, գործնականում սրան հասնելու համար էլ պետք է գոյություն ունեցող գազամուղի արդիականացում իրականացվի, որովհետև այդ գազամուղը ներկայիս հնարավորություններով մինչև 10 միլիարդի համար է նախատեսված, Մասնագետի խոսքով Ռուսաստանի համար այս համաձայնագիրը մեծ վտանգներ չի պարունակում։ Բրյուսել-Բաքու գազային համագործակցությունն իրապես վտանգավոր կդառնա, եթե Ադրբեջանը համաձայնության հասնի Թուրքմենստանի հետ գազատար կառուցելու եւ հարավային գազային միջանցքին միանալու շուրջ։ Ռուսաստանին լիարժեք այլընտրանք կարող է դառնալ Իրանը, որն այս պահին դեպի Եվրոպա գազամուխ չունի։ Ռուսաստանը մատակարարում է Եվրամիության բնական գազի 40 եւ նավթի 27%-ը։ Դրա դիմաց Եվրամիությունը Ռուսաստանին վճարում է տարեկան 400 միլիարդ եվրո։ Եվրոպան ադրբեջանական գազ է ստանում 2020 թվականի դեկտեմբերից տրանսադրիատիկ գազատարով, որը Շահ Դենիզ 2 հանքավայրից դեպի Եվրոպա գազ փոխադրող հարավային գազային միջանցքի մաս է։ Տրանսադրիատիկ գազատարի տարողունակությունը տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր է, ծավալի կրկնապատկման հնարավորությամբ։ Չնայած տապի միջոցով Եվրոպայի մատակարարվող գազի ծավալները էական են, սակայն չեն կարող փոխարինել Ռուսաստանից ներկրվող 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազի ծավալները։ Եվրահանձնաժողովի հետ Ադրբեջանի կնքած գործարքը դեռևս իրական սպառնալիք չէ ռուսական գազին։ Ոստի կտրուկ գնահատականներ չեն լինի, սակայն ապագայում Ռուսաստանը հաշվի կառնի Ադրբեջանի այս պահվածքը, կարծում է Տարոն Հովանիսյանը չեմ կարծում, թե հայտարարությունների ռետորաբանության մակարդակով շատ կսրվի հարաբերությունները Ռուսաստանի Ադրբեջանի միջև, բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում այս ամեն ինչը հաշվի առնում են եւ հաշվի կառնեն եւ ապակայում դա կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ միանշանակ Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա։ Ուղղակի այս պահին Ռուսաստանը չի ցանկանում եւ հնարավորություններն այնպես չէ, որ շատ լուրջ ռեսուրսներ կենտրոնացնի այդ տարածաշրջանում Ինչպես բռնապետը դարձավ վստահելի գործընկեր, տարակուսում են եվրոպացի պաշտոնյաներ արձանագրելով, որ գազի որոնումները Եվրոպային տանում է մի դիկտատուրայից մյուսը՝ Պուտինյան Ռուսաստանից Ալիևյան Ադրբեջան։ Եվրամիությունը ժողովրդական արժեքներ կրող եւ դավանող կառույց է, սակայն երբ հերթը հասնում է տնտեսական գործարքներին, կառույցը աչք է փակում իր դավանած արժեքների վրա։ Նանե Պետրոսյան, Ռադիո լուր